كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك عميد مجيد أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم Edhe me dëshirën e tij për hartim të ndërtimit të shtëpisë së Allahut në tokë. Ibrahim alejhi selam me birin e tij Ismailin i kanë ngrejt shtyllat, i kanë vu bazat e themelit të shpijës Allahut xhel-le xhelaluhu ve xhel-le shanuhu në Mekka Mas mija viteve, pas kryer, pas, pas kryerjes, në mënyrë ma të përsosur sipas porosisë Allahut xhel-le xhelaluhu ve xhel-le shanuhu. Kanë ngrejt durt që të dytë dhe i kanë thonë Allahut, Rabbena tekabbel minna, me modesti e banëm, me modesti po të lutemi që këtë vepër prej nesh kabull ta bajsh. Rabbena tekabbel minna, Inneke entes-semiul alim, a ti je ai Zot i cili lutjet e sinqerta të cilës lutje kushtet i, i plotësohen, ti je ai që këto lutje i ndëgjon edhe kabul i banë. Edhe ti je ai faktikisht që mbrendësitë e tona, mbrendësitë e tona çka kemi, dëshirën e mbrendshme tonën për pranimin e lutjes tonë mas ndërtimit shpijës tonë, sipas porosijës me siguri se e din, edhe dëshirat tona kemi na shpresën e plotë se ti dëshirat tona na i plotëson inneke entes-semiul alim e kanë vazhdu lutjen të dytë Ibrahimi edhe Ismaili alejhima selam thanë rabbena vexhalna muslimejni lek o Allahu jonë neve të dy bëna musliman të dyve për për hir tan Rabbena vexhalna muslimejni lek, bana musliman të dyve për hir tan, e qetash le të lajmërohen kur është fjala këtu në këtë pjesë, të ajetit 128 në Kurani Kerim, në suretul Bekare, le të lajmërohen jehudët edhe krishterët të dy palët për një herë. Ato që i kanë thonë në librat e veta, ato që i thonë në ligjëratat e atyre, ato që me shkrimin e dorës djathtë thanë, Pasi që Tevrati ka kanë bazë, libër bazë, e dinit jahudive, kush ka qenë më herët, a Musa, a Ibrahimi, a Isa, a Ibrahimi, cili libër ka zbrit më vonë, Tevrati dhe Zeburi, Tevrati dhe Inxhili, janë me mija vjet mas Ibrahimit, a bazë të dy feve janë, si ka mund Ibrahimi me qenë krishter, ai është ma shumë se mija vjet para Musës i lindur, Si ka qenë ai musi, ka mund me qenë ai jahudi, a jahudit fillojnë prej te Musa a.s. me libër dhe me pejgamber. Si mundet? Për qata Allahu xhel-le xhelaluhu, e ka qartësun Kurani Kerim një herë dhe përgjithmonë, ka thonë, ve ma unziletit-tevratu vel inxhilu illa min ba'di, Tevrati dhe Inxhili kanë zbrit pas Ibrahimit, e nuk mundet me qenë një njeri me një din, ai din vjen me mija vjete mas dekës atij. As krishter e kujtojnë se janë musliman, ama dhe musliman nuk janë. Edhe ata e kanë një fjalë, thojnë ato kështu. Thojnë ato se Ibrahim Islami është fe prej te Muhammedi e tëknena. Ja kanë gjit emën feja re. Prej te Muhammedi e tëknena është feja islame. Kështu thojnë disa njerëz. Walakin bid bid walakin badian nuk i ka thonë kështu Muhammedi nuk ka njëri prej babalarve ju po është fillusi i dinit islam po ka thonë është mbarimi i dinit islam është mbarimi i pengamerve është fundi, është vula, është i fundit mas tij s'ka ma qetër nuk e ka fillu ki këtë islam po e ka mbaru pra rrota tabani i muslimanve i pengamerve tabani i pengamerve të Allahu xhelle xhelaluhu me Muhammed Mustafan mbaron, jo fillon. Pra ki din me Muhammed Mustafan rrumbullaksohet. Ki din me ardhjen e Muhammed Mustafas rrumbullaksohet. Librat e Allahut xhelle xhelaluhu të cilët kanë thirrë në islam, as një libër s'ka thirrë prej Allahut në krishterizëm. As një libër prej librave të Allahut nuk ka therrë në jahudizëm. As një libër prej dinin prej librave të Allahut nuk ka therrë asnjëherë brahmanizëm. As një libër prej librave të Allahut nuk ka therrë dënjëherë në budizëm. Të gjitha librat kanë thirrë në islam. Po çka janë këto feja mbi tokë? Këto feja janë devijime. Këto feja janë devijime që se Allahu kohë pas kohe mas devijimit t'rrugës ka çu pengamer qetër me i qitë njerëzit në islam edhe ka zbrit libër me ju vu rregull. Rabbana ve xhalna muslimajni leka o Zot bana musliman إبراهيم عليه السلام الله جل جلاله برتافا وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا إبراهيم مش يهودي أو نصراني ولكن كان حنيفا مسلما أيش مسلما ديالي أتيش مسلمان نيفة أتيش مسلمان تدبين ما فوز القرآن الكريم فربنا واجعلنا مسلمين لك زطنا بان مسلمان تدبين Deri këtu ishin këto fjalë të shkurta, por përndryshe insha Allah nëse na jepet rasti dënjëherë, kësaj pjese t'ajetit do t'i kushtojmë disa xhumaja. Kësaj pjese të ajetit do t'ja kushtojmë disa xhumaja dënjëherë insha Allah. Atje kur do të miremi detalisht me fetë qera dhe me fenë tonë, edhe sulmet që ja bojnë këtij islami njerëzit, Gozhdat që ja ngulin murin e tij me qëllime t'errta për me i bind muslimanët se kjo feja juve e ka fillimin që 1400 vjet. E me këta dojnë me ju tregu ato se na imi ma t'hershëm. Na imi ma t'hershëm, na, na imi para juve. Na imi jo, na imi para të gjithve me fenë tonë. Na imi prej Ademit. Me kjo fe, na jemi para të gjithëve, na jemi para krishterëve, na jemi para jahudëve, na jemi para gjithë popujve, për shkak se baba i njerëzisë ka qenë musliman. Djemtë e tij pengamerë kanë qenë musliman, edhe na po n'at fe jemi. Ma herët se na s'ka. Po këta e nga jetin tem, inshallah, kësaj pjese t'ajetit do t'i kushtoj disa ligjërata në ardhmëri, nëse imi mirë, inshallah. Këtu tash do të kthehemi në pjesën e ajetit, ku Ibrahim a.s. ia ban Allahut xhele xhelaluhu lutjen edhe i thot, Zot mua edhe birin tem na bani musliman, e që tash do të kthehemi në pjesën e ajetit ku Ibrahim a.s. E, i thot Allahut xhele xhelaluhu dishka me ni zo, i cili asht në kohën e Ibrahimit, e në edhe musliman dhe na tingëllon, se tash kjo fjalë po folet. Si domaçini i madh i kejt gjeneratave deri ditën e Kiametit, i ngren durt dhe i thot Allahu xhele xhelaluhu, "Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak" edhe bijtë e tonë deri ditën e gjikimit edhe nipat lej në islam ja rabbel alemin Ue min dhurrijetina, gjalin, gjalin e gjalit, nipin, stërnipin, gjalin e nipit, gjalin e stërnipit, me rend deri ditën e kiametit. Unë, o, Zot i madh, me birin tem që po t'lutemi, nuk kemi fije egoizmi mrenda. Ne nuk lutemi vetëm për vete. Unë lutem për mua dhe për gjalin tem, edhe lutem për bijtë e islamit deri ditën e kiametit. Rabbena, ue min dhurrijetina, ummeten muslimeten lek. Zot po të lutemi që edhe ato shka të vijnë pasuesit edhe pasardhësit e tonë bani që të jenë rrugën islame. Pra, kush je ti sot që ke ardh me falë xhumo? Kush je ti ai sonte që ulesh mas darke edhe ngon dersin e xhamisë? Kush je ti atu? Ti nuk je tjetër sen. Je pranimi i lutjes Ibrahimit me Ismailin pranë Qabes Kur e kanë ndërtu ata që ti të jesh ai i cili e ndjek rrugën e Ibrahim a.s. edhe Allahu xhele xhelaluhu të konsideron edhe të ka fut në listën e robëve të atij të ndershëm. Pra ti je ma i madhi, s'ka ma të madh se ti. Në rast se ti don me u bo i vogël, ajo a ndryshe, ajo a mesele në veti. Guma e Allahut xhele xhelaluhu asht e madhe, sikur shka asht i madh rahmeti atij, s'ka pa problem, fare. Të në shkon futesh lista tjera, për shkak se nuk ka vetëm një list, janë di, janë di lista, lista në të cilën antarësohen muslimanët asht e gjallë, lista në të cilën antarësohen jomuslimanët asht e gjallë, lista në të cilën antarësohen munafikët me emrin e islamit asht e gjallë, realitet ato i takojnë listës ditë. Dua zot shpije i cili i parashef djemtë e vet deri ditën e kiametit me jetu me një dhomë. Dua e njeriut i cili e parashef se nipat edhe stërnipat e atij deri ditën e kiametit do të jetojnë lojnat edhe punët e sinqerta do t'i bojnë me një oborr. Dua e atij njeriu i cili ka dëshirë mos me pa njeri jomusliman. Dua e atij njeriu i cili ka dëshirën t'i thotë Allahu xhele xhelaluhu ue xhele shanuhu. I hapëm rrugët që duhet me i hapë haxhiu, prej Mekës në mine, në muzdelife, në arafat, arafat, muzdelife, Mina, Mekë, për t'i kri obligimet e njohura të haxhit, ve erina menasikena, o Zot, Këta hapa që i bajmë në venet e shejta, kejt njerëzit deri ditën e kijametit çka të vijnë banjau të mundur, që në hapat e tonë ka kemi shkelë na të shkelin, edhe faktikisht i dhurë sa dishtë ashtë momentanisht, se me pranimin e Ibrahimi, lutjes Ibrahimit Allahu Xhele Xhelaluhu, ka thonë, o, robi jem, unë po thom për ty e që të kam bo dost, vettekhadha Allahu Ibrahime Khalila, fjalët e tua, fjalët e dostit tem nuk do të shkelen asnjëherë, pas pranimit kësaj lutjes sinqertë, Ma ban kabul, atë që do t'ia lo umetit tem, atë që na e la ishte fjalia e shejtë e atij, ditën e përfundimit haxhit lamtumirës tha, khudhu anni menasikekum, tha mirrni prej meje ibadetet, mirrni prej meje mënyrën e ibadeteve, si e bona unë haxhin bane edhe ju, ajo që si e bona unë haxhin ashtë qysh e ka bo Ibrahim a.s. Millete ebikum Ibrahim, huve semmakumul muslimin, ju jeni në dinin e Ibrahim a.s. ai i cili ju ka emnu, a e bane emërtimin e ju musliman. Pra i bojmë selam, atij hoxhës i cili, ka desh me u tregu një shqiptar i madh në kohën bashkëkohore. I bajmë të fala prej kursisë xhamisë, ai i cili deshti m'u zgat ma shumë se kejt ulemat, ai i cili deshti m'u zgat ma shumë se kejt shqiptarët, ai i cili deshti me u tregu shqiptarëve se asht hoxha i hoxhve, ai i cili deshti me u tregu shqiptarëve popullit shqiptar se ka dëshirë me ia përshtat Kurani Kerimin një kombit prej kombeve, Ai i cili deshti me u tregu shqiptarve, se unë jam biri ma i madhi juvi, i bëjmë selam ne të bajë teube, para Allahu xhele xhelaluhu teube sinqertë, kur e ka komentu ajetin e Allahu Xhele Xhelaluhu millete ebikum Ibrahim dhe nuk do të thotë na jemi në dinin e Ibrahimit po fjala millet e paska kuptimin fjala komb e na nuk jemi kombi Ibrahimit po jemi kombi Skenderbeut i ka dhani i bojmë selam atij hoxhe Atij hoxhe i cili total me kejt normat prej islamit ka dalë. Ai duhet me bo teube zyrtarisht, duhet me u kthy n'islam me të dy shehadetet, me thonë eshhedu en la ilahe illallah, ve eshhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu, edhe para popullit me lyp falje publike, për shkak të jam kam shtremnu një ajet, prej ajeteve të Allahu xhele xhelaluhu, a fjala millet në kurani kerim, asnjëherë nuk e ka për qëllim fjalën komb, Po e ka për qëllim fjalën din, millete abikum Ibrahim do thot, dinu abikum Ibrahim, ju jeni në dinin e babës juv Ibrahimit, a dini i babës ton Ibrahimit asht dini islam. Pra ne, nuk jemi këtu hoxhallarë në këtë komb me ju bo qejf njerëzve se çka kanë ato dëshirë. Pra nuk jemi na këtu njerëzve me ju ba lakuriqe në sipas situatës politike, sipas atmosferës qysh po rrjedh, qashtu me jau maru një din se sot po jau ban dëshirë, po jau plotëson dëshirat. E nesër, nesër me ndrru politika, nesër me ndrru partitë politike mentalitetin e vet, nesër njerëzit me u shit qërë ku jesmi na këtu, kështu në islam nuk ka. Në islam nuk ka munafikllëk, në islam ka sinqeritet, millete abikum Ibrahim, e ka kuptimin Kurani Kerim, dini i babës juv Ibrahimit, ashtë dini islam. E tani ju i kuj komb jeni, të kuj bij jeni, të kuj djem jemi na, ajo është kejt temë n'veti, ajo është fushë n'veti diskutimi, pa, pa, dhe nuk ka të mërthehet me këta dhe nuk ka të bëjë përbashkët me këta. Din, dinin e Ibrahimit janë shqiptarët musliman. Dinin e Ibrahimit janë turqit musliman, po jo kejt turqit. Dinin e Islamit, dinin e Ibrahimit janë arabët musliman, po jo kejt arabët. Butros Gali është prej Egjiptit, po nuk është në dinin e Ibrahimit. Asht egjiptas, e flet gjuhën arabe, të cilën e ka folë edhe Omer ibn Hattabi, e flet gjuhën të cilën e ka folë edhe hazreti Ebu Bakri, ama nuk është në dinin e Ibrahimit, nuk është në dinin e Muhammed Mustafa, s.a.s. Edhe këto punë njëherë, e përgjithmonë duhen të jenë qarta, njëherë e përgjithmonë për ato njerëz çka kanë dëshirë me qenë xhemati i Zotit, për ato njerëz çka kanë dëshirë me qenë xhemati i Kurani Kerimit, për ato njerëz çka kanë dëshirë me qenë xhemati i sunnetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam. Nuk ka musade me bo lojra me ni popull, por po e shof une se situata e rinisë, tash qështu po e don, edhe ajetin po jau përshtati atyre se qështu po e dojnë. E nesër, Deri dje shtatë muj gjatë dimën edhe borë dhe mraz, qe tash vera po del, shti çka me bo? A të ta bajm kaputin shtja? Nesër ja nis me ra shi, çka të bajm? T'i hekmi edhe maicën a? Ne nuk, ne nuk jemi të lejuar prej Allahu xhelle xhelaluhu qi ta rrejmë popullin ton. Ma kane lirraidi an jekdhibe kaumahu, haram është prisi me rrejt kombin e vet. Haram, haram është prisi me rrejt familjen e vet. Haram është domaqini me i rrejt djemtë e vet. Haram është zabiti me i rrejt ushtarët e vet. Pra kështu duhet me ditë rinia një herë përgjithmonë, se që ata që ai hoxhë i cili ban kësi punë, ai rininë e popullit vet nuk e don, po ai rininë e popullit vet e rren. Ue tub alejna innaka ente teuabu rrahim. O Zot na i fal, nëse kemi gabu dishka, a ti je aj që kur të gaboje robi jot, edhe drejtohet te ti me lutje të sinqert, ti lutjen e sinqert të atij kabul ia ban. Innaka ente teuabu rrahim. Rabbena, wab'ath fihim rasula. Jav mësoje librin. Thirrni lirisht kejt njerëzit çka s'janë musliman në islam. Dilni thirrni lirisht, e di që s'un e bani. E di që s'un e bani këta se s'un po e bojmë na. Thirrni thuni se feja jona libër. Feja jona shkencë. Feja jona dituri. Ibrahim a.s. para mija vjetëve tha Rabbena, wab'ath fihim rasula, o Zot, çojav një pejgamer, çojav një të dërguar, juallimuhumul kitab, që jav mësoje librin, jo pralla, jo fe pralla, jo fe unë të shkrova ty letër, ti m'shkrove mue, po libër, libër, libër që i të bazore, libër qiellor, libër shkencor, E kam fjalën kur tham libër shkencor. Kam ndëgju. Sa është e vërtet s'e dim. Se në Kumanovën tonë, po pregaditkan disa njerëz këto dita, me dalë me i sulmu ligjëratat e hoxhë Jakupit, të cilat i ka majt Ramazanin në atë e gjashtë. Moto e paskan motiv e paskan se ai s'ka ai ka bo gabime t'mdhaja në derset e Ramazanit sivjet e gabimi i madh atij i kanka që shpesh herë në xhami në Ramazan e paska përmen shkencën i kanka shumë gabim i madh katastrofal i filan hoxhës e filanëve çka i ka përmen e ka përmen biologjien Ai s'ka drejt ata me e përmen. E paska përmen medicinën. Pse me e përmen ai medicinën? E paska përmen ai në xhaminë e Sllupçanit, e paska përmen astronominë. Ai për çka me e përmen astronominë? Ai s'a astronom. Kej këto punë ai duhet me i lon, veç vaiz duhet me kallzu. Këto kej duhet me i lon, duhet me kallzu veç vaiz. Pra, fajet kush i ka nuk e kam qartë. Fajet kush i ka, nuk i kam qartë. Nuk e kam qartë hala. Ndoshta nesër do të më, do të m'bahet e mundur me qenë te unë e qartë. Veç këtive njerëzve kësaj dore, ju bajmë selam le të hekin dorë prej këtive mendimeve të mikta. Se këto mendime shumë të mikta janë pak para se të kalben. Se hoxha, sot, edhe hoxha nesër, nuk po foli për hoxhën dje, hoxha sot, edhe hoxha nesër, nëse nuk din diçka prej biologjisë, nëse nuk din diçka prej astronomisë, nuk të nëse nuk din diçka pak prej medicinës, faktikisht ai xhemati atij do t'i thojë lamtumirë, po ne t'përgatiten në këtë mënyrë sa ma shkencëtarisht sa s'i ka thonë ai xhemati lamtumirë. Edhe këtive njerëzve çka, çka kanë ksi mendime, mirë, ta ju bojmë selam, ne të hekin dorë pi këtive punëve, se për landa e medicinës nuk a e njonit prej neve. Landa e biologjisë nuk e ka bo nona jeme. Po ajo landa Allahu Xhelle Xhelaluhu e shfaqi mbi tokë me argumente, në të cilën kanë drejtë me u zhyt të gjithë njerëzit të cilët e dojnë. Dituria është e Allahut, ja jep dhuratë atij që të dojë. Çka a kjo? Çka, çka janë këto marri kështu? Çka janë këto marri kështu? Kush i shpiki këto? Kjo, ky njeri, këto njerëz, nuk e dinë n'çfarë hendeki me fjalë të veta kanë ra. E nëse nuk e dinë, qe pra po ju tregojmë pra, në emën të Allahut xhelle xhelaluhu n'çfarë hendeki kanë ra. Këto kanë ra n'atë hendek, ai i cili thotë thuni hoxhës, mos ta përmende biologjien, Thuni hoxhës, mos hije ka shkenca hiç, këto njerëz dojnë me na kallzu, se edhe na s'him ka ilmihali, s'ta prekim, vëlla, edhe na nuk t'him ka xhamia me të lovita gje, që na po t'vim n'xhami a po ta përllangim qilimin e xhamisë, na elbet mos na i ki pa këpucët tona para dere xhamisë ndonjëherë, harrojnë se këta me këto fjalë, që këtë punë dojnë me na kallzu, a kjo e marrë, Inna fi dhalika la ayatin lil alimin Kurani Kerimi ashtë shenjë edhe ashtë shkollë dhe universitet për dijetarë, për njerëzit që mirren me dituri. Këto njerëz kur thonë ksi fjalë çka kallzojnë? Kallzojnë se na jemi ato, të cilët po e mbrojmë shkencën e biologjisë, e medicinën, e astronominë, e seizmologjisë, e biologjisë, e Gjeodezinë e të gjitha shkencat kallzojnë se na i kimi mësu këto shkenca në universitetet laike ama Kurani Kerimit as erë s'i kimi marrë vëlla edhe harrojnë se neve këtë punë na e bojnë me dije kur i bojnë këto muhabete se me i pas marrë atij kitabi erë e kishin gjetë Ama na, na po lajmërojmë se këto gjona na i dim, ama atij kitabit i cili ashtë i joni, atij kitabit i cili ashtë përfshi, prej para Ademit e deri masi t'soset kjo botë, edhe rregullon edhe botën tjetër deri ditën e fundit, ngat atij nuk jemi afru hiç. Ura ma, S'ka problem, na çka jemi këtu? Na kurgja s'jemi o agallarë, në këtë rruzullin tokësor përveçse shpjegues edhe thirrës, dikush thirr ndoshta ma vrazhdë, dikush ndoshta thirr ma butë, dikush ndoshta e ka tonin ma t'ulët, dikush e ka thirrjen ma të naltë, po nuk flitet te toni po ashtë fjala për argumente. Pra burra, Ne të hekim dorë prej këtive gjanave, se hoxha e ardhmërisë do ta dinë matematikën mirë, hoxha e ardhmërisë do ta dinë fizikën mirë, hoxha e ardhmërisë do ta dinë kiminë mirë, e pse hoxha e ardhmërisë këto do t'i dinë, e i kaluari s'ka pas pojma me këto. Hoxha i kaluar s'ka pas pojma me këto. Ki i rivi i din këto gjana shumë mirë. Pse i din ashtu ki këto? Ki i rivi ashtë tu u pregadit për gjeneratat që po vinë të kimisë edhe të fizikës e të matematikës, do të jenë xhemat xhamie. Për qatë ashtë tu u pregadit ki kështu. Ki nuk do ta ketë xhematin pensioner i malit edhe i fushës i dhenve dhe i bujve. Po ki do ta ketë xhematin pensioner prej universitetit ku jepet kimia dhe biologjia, matematika, astronomia, nuk do t'i ketë hije këtij me dalë ma, këtij hoxhës ardhmërisë në xhami me ju shpjegu xhematit, xhemat, tutni pak Zotit, mos janë zërni turu. Nuk do t'i ketë hije këtij mënyra e dersit n'këtë mënyrë ma. Nuk do t'i ketë hije ma këtij xhematit me dalë me ju kallzu se të m'falni, ka qenë një njeri i madh një herë moti n'kohën e kalume, I ka ardhë denizi deri n'gju. Nuk do t'jetë, ajo ka qenë prrallë, sot a prrallë dhe për nesër prrallë do t'jetë. Xhematit të ardhmërisë hoxhallarët duhet t'ju pregaditen ndryshe, duhet t'ju pregaditen që çka porosit Kurani Kerimi me qenë i pregaditur. Për qatë, Ibrahim A.S. qe ni mijë e me mija, mija vite, T'ja mësojë librin tand ja Rabbel Alemin, ve al hikma, edhe t'ja mësojë sunnetin e vet, t'ja shpjegojë do me thanë detalisht librin e atij. Kitab, libër. A ka libër pa shkencë? S'mundet. S'mundet fare. Tërë feja jonë ashtë shkencë, vllazën të nderuar. Feja jonë merret me këto shkenca që po i gëzojnë njerëzit, këto shkenca që po i mësojnë njerëzit, këto shkenca që po i hulumtojnë njerëzit, këto formula janë kuranore, burimin e parë e kanë, burimin e fundit n'Kurani Kerim. Na kur dojmë njerëzve me ju kallxu se Allahu ka thanë kështu për bubrrecin në Kurani Kerim, shkenca thotë kështu, kurgjo s'kemi për qëllim, nuk dojmë me ja marrë shkencën kërkujt, po dojmë me ju kallxu ymmetit Muhamed Mustafasë, se ajo që e ka e në kuran, edhe ajo që e ka e në shkencë, nëse shkencëtarisht ashtë vërtetu, ashtë një burim, burimin e ka te Allahu xhel-le xhelaluhu, ve xhel-le shanuhu, ky ashtë qëllimi jonë, edhe që këtë kanë pasë mundësi njerëzit me kuptu, edhe për që kash njerëzit, për që kash men janë të vujta, Se qëllimi jonë është me ju tregu se nuk është kurani kerimi jonë dhe feja jonë krishterizm, i cili në faqet e librave të krishterizmit shkrun kështu, thotë krejt kjo bota është e krijuar edhe mas kësaj sundon shejtani. Kështu është krishterizm, bazë, besimi, si na çka e kemi Ramazanin, zeqatin edhe haxhin, sharte islami. Prej sharteve të krishterizmit është me besu se mas kësaj bote shejtani sundon. Hajde, urdhno pra. A ka shkencë këto? Këto s'ka shkencë. E na dojmë ju tregu njerëzve se e jonja a ndrishe, e jonja ash e vërtet. Në bazat krishtere, në librat e krishterve, qartë shkrun se gruja a shejtan. Te na gruja nuk a shejtan. Te na gruja njeri e cila e meriton gjithë nderin. Te na gruja njeri e cila e meriton gjithë respektin. Te na gruja gjysmë e jetës tonë, te na gruja ajo që tre qoshe shpijës tonë ja mban, te na ashtë gruja ajo e cila e prezenton nderin e popullit, te na ashtë gruja medresja numër nja, ashtë universitet në veti, sipas islamit, ka thonë, el ummu medresetun, idha adedteha, adedte shaben tajjibel araki, nana ashtë medrese nëse e pregadit, pregadit gjenerata të reja me armatur shumë të fortë. E ajo kur s'ash medrese, shka pregadit pra? Kur nuk ka shkollë te shpia vetë, shka pregadit? Ajo pregadit kerr me kanata, merr di par drasa, me kungi, i thajt lesitë në sokak, edhe podi edhe kanatat të kërlitën kungit për sokaki, tibe n'ja dit dikush fillën se pi ka janë të bisa. Si mos jetë ajo shkollë, a si t'jetë shkollë pregadit çuna, edhe pregadit vasha të cilët e shkelin sokakin me nder, e din se toka e Allahut xhelle xhelaluhu ash e pastër, ama këto i ban nana e ndershme, këto i ban nana e shkollume, këto i ban nana muslimane, a kurse ajo qetra, shka ban ajo qetra? Ajo qetra ban gjem të veshun mirë, ban gjem të rritun mirë, ban gjem të rritun të fort, ama dhe plepi rritet mirë, aj ala ma drejt rritet. Pse e ka rrit nana e cila nuk ka medrese, e ka rrit nana e cila nuk ka shkollë, e ka rrit nana n'arë, kurse nana e njeri sipas islamit nuk a shejtan, sikur shka është në librat e krishterve shejtan, aja është shkollë, aja është universitet në vete, aja është njeriu ma i madh, për të cilën Ibn Abbasi rahmetullahi dhe radiallahu ta'ala anhuma Ibn Abbasi tha një herë e vetën pse po veshesh masdite Ibn Abbasi komentatori absolut mas Rasulullahit alejhi salatu selam i Kurani Kerimit e pytën një herë pse po veshesh masdite pse e vesh mirë pse po veshesh mirë e ka pas merak me u vesh mirë tha gjatë që s'e din gjintë tonë shumë që kemi, që kemi, po s'e din s'e din, shalaj më sot Tha inni uhibbu, an etezejjene li mraati, kema uhibbu an tetezejjene li. Tha unë kam dëshirë që të veshem mirë për gruen teme, sikur shka kam dëshirë që ajo të jetë e veshur mirë për mue. Qe tash unë jam tu folë për haxhin të m'falni, kanjëherë po duhet pak një kashore me dalë me pru qera gjona se nevoja po e lip, koha po e don, s'po dim çka me folë përpara, Krejt njerëzit e kanë, logjika, logjika, psikologjia e njerit e thotë shumë renda. Secili ka qejf, gruen e vet te shpia, qejf ka ta ketë veshme mirë, kur t'ja shlojë sytë asaj. Ka qejf ajo që t'jetë e veshme mirë. A vet, të fali, Ibn Abasi, unë nuk jam ma i madh se ai, unë nuk jam te Allahu ma i dashur se ai, atë Zoti e don ma shumë se mue, ai ishte nxanës i Pejgamerit alejhi salatu selam, ma i ndershmi njeri djali axhës, Resulullahi e ka bajt në krah e lut Zotin me i dhonë ilm, tha unë kam qef me u vesh për gruen teme mirë, sikur çka kam qef gruja eme për mu me u vesh mirë. Edhe kjo asht krejt filozofia islame, kështu në asilën me ratër shejtanë, tja për shejtanë në veshë është mirë. Ibrahim a.s. i këtë lutje nuk e dimë n'cilën datë e ka bo. Po e ka bo me mija vjet para Pejgamerit tonë. Tash ndëgjo mirë edhe dersin e sotit hemen po e kryj. Si ta falmi na xhuman sot, a bojmë doa ma i së brami? Mutlak bojmë doa ma i së brami. Si ta punojmë një punë, a bojmë lutje? Bojmë lutje. Thminë kur e bojmë synet, në sofër kur të ungjmi. Ku mos bojmë lutje na? Mirë, po çka kemi na për qëllim mas lutjeve tona? Na jemi shumë njerëz të ngutshëm interesant. Oho, qe tri vjet veç po i baj Zotit doa be, nuk ka të ma bojë be kabull diçka. S'po ma ban kabull, qe po lutna, po lutna, po lut, boll dhe po lutna, ama badihava, nuk po shkon. Mirë, a ke mundë si lutjen tonë? Ratë po lutesh, nuk ka rregull. Dy punë menjëherë s'janë rregull. Janë pengesat lutjes. Janë pengesat lutjes. Edhe kur të bish me flet, edhe ratë. Po mirë, ti kallamoqin tan, ratë pe punon a. Zanatin tan duqan, ratë pe punon a. Kur po vadit në fushë arat, pi ratë po vadit a. Jo, pi n'kam. Po krejt ato çka po ke hajr prej atyve, dunjavikisht, po i ban pi n'kam. Allahut lutjet pi ratë. Më së pari se në ke qëllu, s'e ke drejt. A ke pas abdes? E jo, valla. I treti gabim, i treti shart, për pengesë pranimit. S'ke pas abdes. Pra, kur ke ra me flet, vakti s'a. Prej ratë, mënyra jo në rregull. Pa abdes, nuk shkojnë këto punë. Edhe të mramën po të kallzoj, dëgjo. Tekstin e lutjes. Edhe na, o tekstin po kemi qef, çka je tu lut? E po hajde pra, qysh ta bojmë pra, që po kemi qef qysh me bo. E thon, atë një, atib lukmeteke tustexhab davetuk. Haje kafshorën e bukës hallall, njeri duaja t'pranohet. Bani lutjet kur çohesh sabahle, jo kur të bish, vllau jem i dashur. Allahu xhel-le xhelaluhu në hadith kudsi ka thon, unë zbres me madhërinë teme në qiellin e parë t'dunjasë. Çdo dit në gjysë, në pjesën e tret të katërt të natës, me nji zë dhe me thonë, para sabahit, zbret edhe thonë, hel min dain fe estexhibu leh, a ka ndonjë që lutet, ja baj kabul, wa hel min mustagfirin fe agfiru leh, a ka ndonjë që po kqyr me ja falë, t'ja fali, pra pak para sabahit, jo kur bish me fletë, Pak para sabahit, jo kur bish me fletë, në kam, vllau jem i dashur, jo kokërr shpinës, Në kam, në kam, në kam, jo kokërr shpinës, s'paku ulun, kamkryq, kamkryq, i kthym ka kibla. Po do ti t'i bitisësh krejt, ato dynja, s'rrin, në fund, mos lish mo kurgjo për veti pa bitis, ma i smrami, edhe ni legen pasul n'darkë, edhe drejtë te dyshekja, kjo ta gjithë çështje, e ki krimo këtë, o Allah, banja kabul filonit, filonit, filonit, sa ja qafën. Derisa loza jeme n'këtë botë vazhdoje, o zotë musliman, banja t'mundur që jetojnë, edhe të jetojnë njerëz t'ndershëm, si të jetojnë musliman. Ato të t'binë krejt te shpia, t'i binë paret, t'i fitojnë paret, nuk hinë kafe, nuk shesin drogë, nuk blejnë drogë, nuk bojnë zino, nuk vjedhin, nuk janë hajna, nuk tradhtojnë, nuk rrejnë, janë fetarë t'mirë, janë kombëtarë t'mirë, dojnë vatanin, desin për vatan, ta binë lirien, ta dojnë kufinin, ta bojnë ushtrien, të bojnë politikët, të bojnë në vlovë Elhamdulillah, Allahu ka thonë Kurani Kerim, me pas qenë se unë jam asi zoti, i cili të gjitha lutjet pa i kualifiku i pranoj, njerëzit kishin me u ba helaç moti, kjo botë kish me u bitis moti, se moti ja kanë nisë për keqë, moti ja kanë nisë për keqë, kjo është bitis, faktikisht ti siç s't'ja çmon me falje mu lutë, si që këtu heqë, Prap, elhamdulillah, se Zoti Xhele Xhelaluhu, lutjet e negative, nuk i pranon tonët, e unë kto dy fjalë lidhur me lutjen e kam për qëllim një gjo. Se njeriu jonë, kur ban lutje ngutet, ka qejf, a dit çka t'çoje? A dit? A dit më herët t'i bëhet qa punë, edhe të realizohet ajo që i ke ka dëshirë. Kështu, për shembull, kur bëhet zor për shi, do t'na e fali be Zoti ni shi, të shtu edhe ka qef më zrejke që alishoje a dit më në herët. Kur të bere shumë shi, për dit, për dit, për dit, për dit, i esin para të dohonit ndo. Edhe me shosh, me grebull, me kejtë, sa të njësët ka bashja, të marë. Spo le! Çka me ba? Ki i bekumi! Nuk po le, sa po dojmë me ja nis, po na shtin mrena. E po ngrejt e durt, pra, ngrej durt. Zot nale, na e nale. Po së po bëhat ka bull, po së bëhat dhe ka bull. Prap je tu u lut, çka po thu ti? S'po le ki i bekumi. A për ni çka po thu? Prap po thu, s'po thu mirë. Nuk po e drejton. Letrën, adresin po ja shkruan atij çka po ja çon keq. Numrin e shpisë nuk po ja shkruan. Deri në një vend shkon dikun ja loj divi atë kuçe, nëse na lazi. Nuk sa këtu ki njeri që i ke çu ti letrën. Plus asaj, të gjitha letrat në postën e dunjas kur çon do shkojnë shumë shpejt e do çka shkojnë. Do shkojnë ma kadal. Do tonë e dallashitin udhën, dikur vonë lajmëron, do kthejnë prap adresën gabim. Këtu në këtë lutjen kuranore që e kemi na para vete sot, i kam edhe dy fjalë dersit fundit sodit. Asnjëherë, lutjen kur tja dërgojsh Allahut Xhelle Xhelaluhu, nuk e ke për detyrë me, me lyp pranimin menjëherë, se lutjet e tona kanjëherë pranohen menjëherë, e kanjëherë pranohen, pranohen, pranohen ma vonë, ka thonë Allahu Xhelle Xhelaluhu për lutjen e robit sinqert, la ensurenneke ve leu ba'de hin, kam me të ndihmu, ndoshta edhe pak ma vonë. Ai zinxhiri i jonë çka do të vinë mas, insha Allah, do të zavendsojnë vendet e tona në shpijat e Allahut, ku falemi na, e lusim Allahun xhelle xhelaluhu për haxhitë e tonë burra dhe gra, edhe shmi të cilët janë kapë edhe prapë po thomë, për udhën e haxhit të jetë, insha Allah, deri në Arafat edhe prapë, deri në familjet e veta, insha Allah, shkojnë mirë dhe rahat. E lusim Allahun që haxhin ti me haxhin të sivjem, le të jav ban edhe kabull, jav ban masë mërami, insha Allah. E lusim Allahun na për çdo djalë, Edhe çdo bijë, i cili është i burgosur, inshallah në këtë ditë madhe të xhumas, këtë këtë muaj të madh, nga burgu dalin inshallah. Pa marr parasysh për çka janë burgosur, inshallah dalin të mençur edhe gabimet që i kanë bo. Nuk i përsërisin e lusim Allahun xhalla xhelaluhu për çdo smut, i cili vun nga dhembjet e veta dhe është krevat në shtratin e spitalit, inshallah prej shtratit smundjeve dhe spitalit sot me shëndet dalin insha Allah ne e lusim Allahun Xhelle Xhelaluhu për çdo njeri, për çdo kok të cilit Allahu Xhelle Xhelaluhu ja ka bo kader sot me ardhë në këtë dunja insha Allah nana e vet muslimane rahat rahat edhe pa dhimtë e lind edhe ja ven e emën të mirë insha Allah edhe rrit me halal edhe ban një djalë musliman i cili do të shërben dinit islamit Allahu Xhelle Xhelaluhu çdo djalë i cili e ka ngrejt dorën e gjatë për me derdhë dishka në këtë botë çka është shenjë